Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını. ...12. Radyo Şenliği. Açık Radyo dinleyici destek hattı e, binaya e, burada beraber olma şansını yakalamış bulunuyoruz. Bir şereftir benim manada. Sağ olun. E, tek başıma da değilim tabii ki orkestra elemanları da burada benimle beraber kendilerinin belki isimlerini saymakta sınırsız fayda olabilir. Galvandiz Deldiraz aramızda e, ben de giymiş olarak Aforist Falevins ve e, Canavar Bonomo. e, bu manada ben e, yardım taleplerini duymam üzerine. Çünkü daha önce çalıştıkları bu anlamda yine bir başka bir kişi varmış. Onunla anladığım kadarıyla şehir dışında olması münasebetiyle dediler ki İbrahim Bey biz böyle bir ihtiyacımız oluştu e, bu dinleyici destek hattına bir katkınız olur mu? Dedim ki ben o anlamda yalnızdayım. Lütfen e, <laughs> müsterih olun. Aynen. O sebeple çağrımızı e, kırmadınız. E, ıı, açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını da başlatmış oluyoruz bir e, anlamda. Aynen. 12. Radyo Şenliği şeklinde orada ifade kullanılmış e, numaramızı vermenin e, faydasını görüyorum. Arkasında belki e, ben konuşmamdansa bu arkadaşların müziğiyle devam etmekte fayda olur. 0212 alan kodu e, 343 41 41 olarak ulaşmak ve destek olma imkanınız var. Ben fazla da laf uzatmayayım. Ee, Yine müziğe bırakalım bir yerde. Ee, <laughs> bütün Avrupa'danın ilk şarkısı geliyor. Ee, İnsanoğlu. fena İlaçlar var sevdiğim Yıllardır görmediğim ne var birileri yoktu galiba Yapmak istemediklerim Yapmayı çok istediklerim Kandırıyorum Herkesi Önce kendimden başlıyorum Sanırsın şeytan taşıyorum Aa. gördüğüm cennet var en sevdiğim Ateş su dayanar mı? Yanar belki bir ihtimal Toprak basmak için değil Ona geri dönebilecek miyim? Kandırıyorum Herkesi Önce kendimden başlıyorum Sanırsın şeytan taşlıyorum Ayaklarınız gör olsun Başınız deniz Sonra vurun kafanızı Nereye isterseniz Her şey ya eskiyor ya ölüyor Ama sevda kaçıp gidiyor sanki Ne ölüyor ne eskiyor Kayboluyor özlüyorum ama 那也就。 tasarlamış geleceği İnsanoğlu hayallerle tasarlamış geleceği Evet, tabii müzik güzel olunca, arkadaşlar güzel olunca, sohbet güzel olunca tadından yenmez bir cehennem ateşi sarar insanın ruhunu. O ateş ki insanı vezir eder. Değil mi? Canım evet. Evet. Ee, canım belki paylaşmak istediğin, söylemek istediğin bir şeyler varsa alalım onlar. Yine konuşun sadece müzikler de olmuyor. Yani ne kadar dinleyiciye destek olsak o kadar iyi bence şu anda o yüzden. Öyle ben yine telefon numarasını hatırlatmakta sayısı fayda görüyorum. Bakanlık nezdinde 0212 alan kodu 343 41 41 şeklinde ifade kullanılmış. <laughs> Bir sonraki şarkıyla devam edelim arzu ederseniz. Olabilir. Dinleyicileri daha asıtalım. Nedir bir sonraki şarkının adı? Ee, bir sonraki şarkımızın adı Dinozorlar. Ee, ben söylemiş gibi olmayayım ama dinozorlar. Tüm bunları izledi dinozorlar Dinozorlar kaldıramayınca gerçeği gitmişler buradan en büyüksün diye değilsin kral Dolanıyorsun aval aval Bir de üstüne dev gibisin Her şey küçük senin için Dinozorlar kaldıramayınca Gerçeği gitmişler bu zaten belliydi sonu başından Bilinenler darlıyor Gitmişler buradan Nasıl buldunuz şarkımızı? Ben beğeniyorum yani genel intibam grup şarkılarını e, tüm grupların tüm şarkılarını beğeniyorum. Öyle bir de istisnası beğenme sıkıntısı yaşıyorum. E, o münasebetle e, kişilerin hak ve hukuk özgürlükleri çerçevesinde de bir manada sizleri nasıl diyelim ona doğru laf bulalım yanlış laf etmiş olmayalım. Ayırdığımı söyleyebilirim, kayırdığımı söylemem. Evet. Evet. Bir diğer arkadaşınız var da daha önce bu tip böyle narrator işleri yapan değil mi? Onun, evet e, baksan oyalama. Baksan oyalama onun terki e, sonucunda Aynen. bir arada Kaybettik. olduk. Kaybettik evet. Yani hayat gelen var, geçen var, duran var. Ee, yine kalanlar bizimle diye düşünmek lazım belki Açık Radyo özelinde. <laughs> Ve Açık Radyo'da kalanlardan oldu. Bu gün değil, dün değil, senelerdir belki gibi bir ifade kullanmakta fayda var. <laughs> ee, dinleyici destek hattı olmasından dolayı belki numarayı tekrar etmeni yine değil mi? Faydası sayısız faydası olabilir. Var. Sayısız faydası olabilir. Alan kodu 0212 343 41 41. Galvaniz bir sonraki şarkının ne olduğunu da istersen senden duyalım. E, hayaletler olabilir. Hayaletler olabilir. Yine sevilen bir şarkınız. Benim de sevdiğim bir şarkınız. İlk kez çalacağız. İlk kez çalacağız. <laughs> o zaman e, bir kebaplık adadan geliyor. Hayaletler. Hayaletler dolanıyor Aranızdan süzülerek Sana sorunu var Başka bir şey mi dönüyor bu Hepimiz içimize atınca Sanki yüzlerce binlerce karınca Yuvalar yapıyor hep içimize Geceleri havalar kararınca Hayaletler kaç kaçımız kaçamıyoruz Kaç kaç kaçımız kaçamıyoruz Kaç kaç kaçımız kaçamıyoruz Kaç kaç kaçımız kaçamıyoruz Ya da sefere çıkıyoruz gün batınca Sanki yüzlerce binlercemizin hala içi boş kuru Evet Açık Radyo dinleyici destek hattında beraberiz. E, telefon numarası alan kodu 0212 343 41 41. Tabi her güzel şeyin sonu var. Arka sokaklar hariç konuşuyorum. Ee, benim de 9'da 4 el masajım var. Çıkmam gerekecek. Ee, Kartal'a gideceğim. Buradan metrobüs onu çözmem icap edecek. Herhalde bir yövmeye bir şey çözerler gibi düşündüm. O sebeple e, tabi sizleri de yarı yolda bırakmamak manasında bulduğum belki birini e, yol üzerinde yine size e, yönlendirme şansım olabilir. Olmazsa da hakkınızı helal edin. E, yine diğer şarkınızın da tabanı olsun ne yapayım yarım bırakmayalım, yarım yapmayalım, işimizi yapmayalım. 343 41 41 Nedir Affordisman Carvins şarkınızın adı? Ee, bilmiyorum. Ben de bu şarkının adını bilmiyorum. Arayan bulur. Ha onu çalabilir. Belasının anlamında mı? Arayan bulur, inleyen ölür. Öyleyse bir kebaplık kadadan geliyor. Ee, kısmetse bir başka programda yine görüşmek üzere. Gerçi daha var gibi ama. <laughs> Hocam siz gidebilirsiniz. Aynen. Yani. Ben çıkacağım bir yine yardımcı daha, olacağım. Evet, tamam bir Tabii. arkadaş daha var. Yani. Elimden geleni yapacağım. cemre özel senin için. <laughs> Büyük laf konuşmayı sevmem bu lafı ettim. Ee, şey yani Ankara'ya gideceksiniz biliyoruz. Geri döneceksiniz. Yo, dört el masajım var dokuzda. Ha, masaj, masaj sonrası yola çıkacağım. Evet Kemal Koç'tan biletimi aldım. <laughs> Hmm. Dediler ki işte uçakta öyle yapma böyle yapma. Ben dedim ki ben bildiğim yor belli. Ben yıllardır Ankara nasıl gidiyorsan yine öyle gideceksin yani. Bir olay değiştirirse o önemli bir şeydir. Yani insanın alışkanlıklarını iyi olanların tabii ki kötü olanların değil. iyi olanların değiştirmemesi. Onlara bir manada sahip çıkması insanın e, yaşam standartına da etkisi olur. <laughs> Anlatabildim mi? Çok iyi. Take five. Take five. Buyurun. Evet caz standartına gitti. Arayan bulur. Büyük kebaplı kadıdan gelir. Hayırlı akşamlar. Sonu gelince bir yolunu bulur. Bana hiç acımam izimi sürer Kokumu alır beni yakalar Kaçımı yokken kovalanmanın Cehennemi var çekip giremedim Bir çekip giremedim İnsan etti ağır Çektiğim kahır ayağıma dolanıyor Herkes merhaba. Merhaba. Merhaba. Nasıl geçti yolculuk? Ee, e, ben e, Schweizer'e şey, gerçekten heyecan yapılıyormuş yani. <laughs> Ee, o abi vardı. Yolda ben e, işte belli ücret dedi karşılığında dedi. Sen katılırsan dedi program yapacaklar. hı. Ha, ben de zaten seviyorum yani dinlediğim grup. <laughs> Hepiniz çok seviyorum. <laughs> ha, kahvanız be, gel biraz da burada. Evet. <laughs> biraz heyecan yapma şansım da oldu. Sakin ol ya sakin. Efendim? Sakin ol şimdi. Ya işte ama alışık olmama, ol, olman nasıl diyorsun? Ol, olmayınca. Evet. Alışık olmayınca. Aa, ben şarkılar sunacağım diyeceğim ki işte şöyle şöyle gibi Aynen, konuşmalar yapacağım. Numarayı söyleyeceksin. Ah, şahitse tabii numara söylediler. Onu yapıyorum şimdi e, Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi e, için destek olmak hat numara vereceğim. a, 0212 evet. bu numara ve de 343 41 41 Aa, ben de heyecanım beklediğine şarkı çalın ben sonra daha rahat belki konuşacağım. <laughs> Oğlum o. <laughs> Aa, hiç o kadar beklemiyordum. <laughs> Gerçekten şu an benim erkek arkadaşlar dinliyor. Ona da buradan selam sok söylediğim o zaman. Tamam. Nerede şarkı ismi olacak? E, bir şarkının bir adı yok henüz. Bir adı yok. Aa, valla güzel öyle de olabilir yani. Evet. Öyle bir isim şartı değil mi yani? Evet. güzel bir şarkı ismi yok ama yine güzelse tercih edilebilir. İsimsiz bir şarkı o zaman benim şansıma denk geldi. İlk şarkı isimsiz be. Çok saçma oldu yani. <laughs> Peki. Galiba das kötü oldu ya. <laughs> Belki sumo etse. ah, çok iyi. Evet ben numara bir de söyleyeceğim bir o zaman. Evet. 02 son basacaksın. 343 41 41. ah, çok iyi. Elemek zamanı o zaman diyelim mi? Buyurun. ağlamış ağlamış Ağlamış ağlamış istemediğine olmaz diyemez Onu görmek diledin Azmi sabırla besledin Kafamı çok da karıştırmadan git. Bazen hep birlikte ovalardan aşağı Bir vadide ölelim Böylelikle kimse kimse için üzülmemiş olur Bazen hep birlikte ovalardan aşağı bir vadide ölelim Böylelikle kimse kimse için Çok sarıyor. Sözde karamsar gibi ama aslında değil gibi değil mi? Evet. Şöyle çok yönlü bir şarkı gibi. <laughs> evet. Müziği de eğlenceli gibi. Müziği de güzel. Müzik gitar. Ben anladım gitar. <laughs> evet. Müzik gitar dedim ben. evet. <laughs> Yanlış bir şey anlamış olmayayım. Evet. evet. Sözler de güzel. Çok güzel. Evet o zaman e, numara söyleyeceğim. 0212 343 41 41 e, arayabiliyorsun işte destek yapmak amaçlı Alçak Radyo dinleyici destek altında. E, aslında benim de şiirlerim ama belki şimdi söyleyemeyebilirim. <laughs> çünkü ya, evet. Hayır çünkü şey oldu yani e, nasıl mesela. Vilko'yu tanıyor musun? Vilko ya aslında şöyle o bana hep sorma soru ne sorulaca, soruluyor. Evet. Ama e, ben e, Vilko yani bende sizde kadar. <laughs> bir benzerlik belki arkadaşlık isterim tabii neden olmasın ama ben burada yani yine en çok e, sizlerden arkadaşlık gördüm. Evet. çünkü burası çok başka ülke yani. Değişik Orta Doğu gibi ama değil gibi. E, Londra'nın Paris'i diyebilir miyiz? <laughs> burası için. Ha, neyse şaka bir yana. Bu laf çok seviyorum şaka bir yana. Niye ki yani şaka bir yana? Niye bir yana yani? Mesela <laughs> hep şaka güzel yani. Hep şaka olabilir. Olabilir bence de. Evet. Ciddi şaka gibi mi? Ha? Sesimden mi öyle dedin? Ha, ben sen öyle boş bakınca bakıyorum <laughs> yani. bir şey söylemek mi istediği gibi. Ah çok iyi. Ee, var mı şarkı başka? Yani biraz daha konuşabiliriz. Ha, bana bırakarsan ben sabah kadar konuşacağım. <laughs> numara falan söyle. Ha. ha numara söyleyeceğim tabii. 0212 343 41 41 alıştım be. <laughs> Hoşuma gidiyor? Yani burada her gün geleceğim yapacağım gibi geldi. <laughs> Çok güzel. Sen söylemek istediğin şey var mı? Aformes. Ah fucking shit. Neydi? Ne diyorsun? <laughs> Afordis. Afordisman salihiniz. Afordisman salihiniz. Ya biraz ya bizim değil gibi. Salihiniz. Salihiniz. Salihiniz. Evet Hannover fotoğrafında ben kalıyorum. Halamın oğlu orada. Evet kişilik bölünmesi oldu. Peki. <laughs> Sıradaki şarkı isim var mı? Ee, ne çalacağız? Aa, ne çalacağını bilmemek çok iyi. Çok iyi. Niye durduk ya? Ha ben <laughs> bekliyorum mu? Belki ben isim söyleyeceksin. Aa, pardon biri çıktı böyle video çekim vardı. Ona aradı. Çene devam geliyor. Hızlı ben şey şehre çalalım. söyleyeyim bir ya kez da daha. Hıçkırık gibi çalalım. Hıçkırık gibi. Hep. Bence iyi. Hep. Ee, Dinleyici destek hattı devam yaptı. 0212 343 41 41 şarkı geldi. Hıçkırık gibi. Müzik ah. abi geldi. <laughs> ben yani yapamadım gibi mi yaptı? Hayır yapamamak meselesi değil. ben aklımda kalması üstüne geldi. Bir da sizleri de burada bırakmak da istemem. Masajını riske sokarak. Masajın iptali üstüne belasını istersin. <laughs> ee, ama sen de lütfen kal. Hatta ben zaten gidece bir de beşim de yok yani şimdi. Bu saatler arasında bunu koydum ortada buradayım. Tabii sen burada durabilirsin bir sıkıntı yok. Ama böyle belki beraber de yapabiliriz gibi ben tahayyül ettim. Evet. galvaniz iyi misin? İyiyim iyiyim. Keyiflerin yerinde. İyi oldu böyle kalabalık olduk, hoş olduk. Evet yani bu arkadaşa da şimdi hadi ben geldim sen git öyle bir şey de yapmak da olmaz. Ona da bir laf edilmiş ne olur. O yüzden belki bir anlamda beraber götürmen faydası da olur. Belki birbirinize masaj yaparsınız. Ya ben öyle bir şey yapamam. <laughs> <laughs> evet. <laughs> Bağlar yapmasını belki ister ben yapma e, şeyim yok. Abi yetenek. Zaten öyle bir beklentim de yok. <laughs> Oyuna e, kendi şeysi. Evet. Peki. O zaman, ha tabii numarayı söyleyelim. Doğru insan hemen beş dakika gitse unutuyor bu iş böyle. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını devam ediyor Büyük Kemal Bukay'dan emekli. 12. Radyo Şenliği kapsamında. Dinleyici destek hattının numarasını tekrar etmekte sayıs fayda görüyorum. Alan kodu 0212 343 41 41. Tayyar mı çalsak hep beraber? Evet, tayyar çalsanız ne kadar güzel olur. Tabii. Tabii, tayyarın sonunda eşlik edebilirim size. Tabii, neden olmasın. Evet, isterseniz akord dismanlarınızı yapın. Ona göre. Nasıl pardon anlamadım galiba. Sen eşlik edebilirsin. Ha ben yani <laughs> bildiğim şarkıları diyorum ama şimdi <laughs> Taya çok iyi bilmiyorum. Evet. Ben kış güneşi söyleseniz baştan sonra söyleyeyim ama <laughs> yani Taya yok. Ben eşlik edeceğim. Ben yardımcı olacağım. Oldu. Hazır mısınız? Hazırız. Öyleyse bir kebaplık adadan geliyor. Taya rahmetin sonsuz sayılı günleri. esasında On tayyar bizi sevmediye acı kaklı esasında mi garabet Dayadı ağzını musluğa Yabancıyım buraya bu kusmuğa kuyuya düşmüş it gibi Telaşlı aptal bitkinim Ama yine gelir benim olur bu kafa Moruk yok böyle bir sinema Çıktı hatunu uyandırmadan Şekilli otomat yandı basmadan Asansör Türk Türk Türk Türk Türk Asansör Türk Dura bas kalalım arada derede arada Dura bas kalalım arada derede arada Bak bu asansör Türk Bak bu asansör Türk Duramaz kalalım arada derede arada Duramaz kalalım arada derede arada Bak bu asansör Türk Bak bu dolma normal Bak bu dolma normal Rakı ver masaya mualla Ya gibiymiş mübarek gibiymiş mübaşir Göremez bilemez bu masa Nerede durduğunu Apartman boşluğuna Bir aile kurduğunu Bak bu asansör Türk Bak bu asansör Türk Duramaz kalalım arada derede arada Duramaz kalalım arada derede arada ineceğim ben burada Vurdu yalakta yaramet Kırdı dümeni be yoluna Tekimiz bok hepimiz çok diye Selam verdi elin oğluna Yolda burada bir yerde Yolda burada bir yerde Aklı rakıda ciğerde Var günü içmez ama bak televizyona Ye yemeği bak televizyona Ye yemeği bak televizyona Ye yemeği bak televizyona Şalalalalalalala Şalalalalalalala Şalalalalalalala Şalalalalalalala Şalalalalalala Şalalalalalala Şalalalalalala Şalalalalalala Şuraya düşmüş yaşlı aptal bitkini emma Yine gelir benim olur bu kafa Moruk yok böyle bir sinema Oluyor düşmüş etkin Telaşlı aptal bitkini emma Yine gelir benim olur bu kafa Moruk yok böyle bir sinema Oluyor düşmüş etkin Telaşlı aptal bitkini emma Yine gelir benim olur bu kafa Moruk yok böyle bir sinema Oluyor düşmüş etkin Telaşlı Şalalalalalalala Yok böyle bir sinema Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını devam ediyor. Bir kebabın kadarının katılımıyla 12. Radyo Şenliği'nde Aramak isteyenler için dinleyici destek hattı numarasını tekrar etmekte sayısız fayda görüyorum. Alan kodu 0212 343 41 41 Güzel bir serüven sonuna geldiğimiz hissine yavaş yavaş kavuşuyorum. Belki bir şarkıda sonra yokuz hiçbirimiz. Bu evren yok, bu insanlar yok. Belki bir şarkı daha bile değil. Belki her şey buraya kadardı. Bitti onu kim bilir. Ben izninizle diyorum ki yavaş yavaş uzayalım. Lafı sözümüzü bizden sonrakilere bırakalım. Elbette tek değiliz. Hiçbir zaman olmayacağız. Birbirimizi sevdikçe çoğalacağız. Çoğalacağız. Çoğalacağız. Büyük kevabluk kadayla dinleyici destek katının sonuna vardık. Hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Kalveriniz gel biraz yanımdaydı. Afordisman Salins yanımdaydı. Canavar bana var yanımdaydı. Bu iş burada bitti. Hayrını görün diyorum. Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını. ...12. Radyo Şenliği